Batxia dukaz du beraz, eh, aurkeztu dute binazkako xapelketa. Zubereziki aski kesu ikusi zaitugu eh, ez formularekin edo beste, baina ekipekin. Ez ekipekin, baina eh, ez ekipa batekin, baina pixka bat pena dut diakinez nola ekipa bat egin izan den. Hala iduriz eh, ekipa bat eh, egina izan da jokorari eh, baten nahiaren ondotik. Lagalde oaltari da, oaltari galde gindu lagaldekin jokatzea gibeletik, hori da? Hala, hori da. Piskabat banakien eta hor gaur konferentza honetan liluk errandu, hori pastu zela, pilotari guztien ondoan. Nik pixka bat pena dut, uh, ere esan dute pixka bat eh, zen Waltagiren eh, uh, zat opari bat egiteko bere uh, kajeraren bukaeraren Nire uste gero uh, pixka bat landiero txara ora mintzatzea, baina nik, uste uh, txapelketa batean orako gauzak ez dira izan behar, uh, gauzak ekin behar dira uh, etik batekin, kiruraren arabera eta ez uh, jendeen nahien arabera. Ranzu penatoa zirela, penatoa baino gehiago zera. Ez, pena dut, bai. Pena dut, ziren eh, nik uste, gure pilotan, eh, olako gauzak eh, ez dute eh, bere tokia. Ara, nire eh, abisua da, berdin beste batzuk ez dute ni bezala pentsatzen, me nik uste lehena da, kirora, eta ez zer pentsatzen duten eh, jokorariak, eta nik uste gu jokorariak ez dugu deus egan behar, behar dugu justu uh, entrenatu eta jokatu eta hala. Zu mintzatu zira, baina ekan duzu ere eh, pilotarien edo pilotaria initzen izenean mintzatzen zirela? Bai, ziren eh, hainitz mintzatzen gira gure elgarrekin eta jakin ginuen uh, esken hastean be hola pastu zela, fean, entzuten ginen hola zela eta eta ara, beste pilotariak ere ogoita laugira berezko eta beste ogoita iruak ez dute deus esaiten, eh, goitatzen dute, entrenatzen dira, goitatzen dute ekipak eta jokatzen dute eh, beren eh, lagunarekin eta ikuste horra pastu behar da. Nik hartu dut Julienekin berezkoen ordezkaria gira duera bi urte, beraz hortako uh, pixka bat mentzatu dugu eta Hala, berdin ere, uh, esaten dituzten gauzak berdin baute uh, eh, pixu uh, eh, berezi bat, beraz uh, nik uste, hala, berdira gauzak erran, importanta da, guri pilota, be, sano egoiten uh, dezan. Hori aparte, orain batxitza, xapelketa, Mikael Darmandraiekin, belgerkin entrenatzen zizte, kontentzira, ala ere, berekin jokatzen. Ba, ba, ni biziki konten naiz, uh, Mikael lagun bat da, Eh, gaztea da, langilea da, entrenatu gira hainitz orte eh, buka erauntan eta orte astapenean eh, pampirekin eta nik badakit gauzak biziki ondo egiten ditu, ongi preparatzen da, fisikoki, mentalki eta erakutsi du, bere lana pagatu duela azken txapelketan, hor txapelduna ateratu da buruzburukan B mailan eta uste dut bere duela A txapelketan txartzea eta nien txatuko naiz be berdin nire esperientzia eramaitea eta eta berdin uh, eh, sorpresatiki bat egiten aldugu.